...12 Mart 2017... E, ...yine pazarlardan bir pazar akşamı... ...Bob Dylan'ın yarım yüzyılı aşmış müzik serüveninin peşini... E, ...kovaladığımız e, programımız... ...Zamanlar Değişirken'in... 72. bölümüyle karşınızdayız. Merhaba ben Altuğ Güzeldere. Merhaba ben de Güven Güzeldere. Ee, biliyorsunuz programı üç kişi yapıyoruz. Ee, Mahir Ilgaz fakat bugün stüdyoda değil. Ee, yine daha önce söylemiştik. Ee, iki telefon bağlantısı gerçekleştiremediğimiz için Mahir, ben ve Altu e, birlikte sunamayacağız bu gece programı. Fakat şöyle bir şey yapmaya karar verdik. E, Altu stüdyodayken ilk kısmında programın ona ben eşlik edeceğim. Ee, daha sonra yerimi Mahir'e bırakacağım. Mahir telefonla bağlanıp e, programın ikinci kısmında e, huzurlarınızda olacak. E, bugün 3 haftadır galiba çalmakta olduğumuz Self Portrait albümünü artık bitirelim diye karar verdik. İki disklik bir albümdü. 10. stüdyo albümü Bob Dylan'ın e, nasıl anlasak e, da ne yapsak da beğensek diye uğraştıysak da çok beğenemediğimiz bir albüm oldu. En son geçen hafta ikinci e, diskinin e, A yüzündeki iki şarkıyı çalmıştık. E, toplam 10 şarkımız daha var. E, A yüzünde 4 şarkı, e, B yüzünde e, 6 şarkı. Genellikle böyle 10 şarkıyı iki programa bölüyoruz ama bu Self Portrait e, artık çalalım bitirelim mazide kalsın ilerleyelim diye karar aldık. Onun için e, az konuşup çok çalarak araya bir tane de bir yorum, e, bir cover şarkı katarak 11 şarkıyla bitirmek azmindeyiz bu gece. Evet, ilk parçamızda bu akşam Blue Moon, bildiğimiz Blue Moon, evet. Bob Dylan bunu niye söyledi insanlığa ya da kendisine ya da bize faydası neydi bilmiyoruz. Bu parça Richard Rogers ve Lawrence Hart tarafından beraber yazılmış. Bu ikili zaten 1910'dan 40'a kadar 500'ü e, aşkın 500'den fazla parça yazmışlar. Blue Moon bunlardan en meşhurlarından bir tanesi. 1934'te e, Hollywood Party isimli bir müzikal komedi için yazılmış dediğim gibi niye Bob Dylan bunu söylemiş bilmiyoruz. Bakalım belki dinleyince size bir fikir gelir bu konuda. Ee, programımızı bununla açalım. Bob Dylan'dan dinliyoruz Blue Moon. Blue moon, you saw me standing alone Without a dream in my heart without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Then suddenly there appeared before me the only one my arms could ever hold. I heard someone whisper, please adore me. And when I looked, my moon had turned to gold. Evet şöyle diyelim bu da oldu Bob Dylan Bloom'un da söyledi. Peki kendisini tebrik ediyoruz. Evet Güven. Evet 1934'ten e, kalma çok klasik bilinen tanınan bir şarkı altında dediği gibi aslında Frank Sinatra, Elvis Presley, Dean Martin gibi e, çok klasik Amerikan şarkılarını e, söylemiş insanlar da yorumlamış. Belki e, bu şarkıyı Bob Dylan bu albüme niye aldı? İşte e, öteden beri klasik Amerikan şarkılarına bir ilgisi vardı. Son zamanlarda bu ilginin zaten zirve yaptığını görüyoruz. Çok yakında 3 disklik Blue Moon benzeri şarkılardan oluşan bir e, albüm daha çıkartmak üzere e, Bob Dylan. Belki bu onun işaretiydi ama... E, şimdiye kadar dinlediğimiz yorumlar arasında özellikle güzel bir yorum olduğunu galiba söyleyemeyeceğiz. E, bir sonraki şarkı yine aslında çok bilinen e, bir şarkı Simon ve Garfunkel'ın e, 1970'teki efsanevi albümü Bridge Over Troubled Water'ın içinde yer alan e, ve en başarılı e, en çok dinlenen şarkıları arasında yer alan The Boxer e, ee, bir hikayesi de var. Fakat önce e, Bob Dylan yorumuyla e, Paul Simon'ın bu baladını dinleyelim. E, Boxer. I am just a poor boy, though my story seldom told. I have squandered my resistance or a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest.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 Lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie. Asking only workman's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the horse on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there.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 Lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, Bob Dylan'ın iki kere üst üste kendi sesini kaydederek oluşturduğu parçayı dinledik. Simon Garfunkel parçası The Boxer. Doğruya doğru bu albümde bana en çok acı veren parçaların belki de başında geliyor. Belki şarkının orijinalini sevdiğim için. Ee, şöyle ilginç bir durum daha var. Bob Dylan'la e, Paul Simon neredeyse aynı yıllarda şarkı yazmaya ve söylemeye başlamış aynı jenerasyonun e, müzisyenleri. E, İngiliz e, rock eleştirmeni Chris Charlesworth'e göre aslında Boxer şarkısını e, Paul Simon tamamen Bob Dylan'ı bir eleştiri hatta saldırı olarak yazmış söylemiş diyor. Ee, inanmak gerekir mi bilmiyorum çünkü şarkıda e, New York'a küçük bir şehirden e, gelip orada kendine iş ve arkadaşlar arayan ama daha sonra bunları başaramayıp sefih bir hayatın içine düşen genç bir adamdan bahsediyor. Chris Charlesworth'a bakarsanız bu Bob Dylan'ın e, folk müziğe arkasını dönmüş olmasından kaynaklanan bir, bir saldırı ama e, aslında çok da kabul gören bir görüş değil. Evet, sefih bir e, gencin böyle bir e, hikayesi diyelim. Fakat belki bir de karşılaştırma olması babından Altup Paul Simon'ın e, orijinal icrasından da dinleyecek miyiz? Şimdi de Boxer'ı. Yok dinlemeyelim Güven. Bilen biliyor. Nasrettin Hoca gibi bilenler bilmeyenlere anlatsın. Zaten her yerde bulunup dinlenebilen bir parça. 11 parça dinleyeceğimiz için e, ona vaktimiz yok. Ama şöyle bir tabir caizse ters köşe düşündüm. E, Paul Simon'ın doğrudan Bob Dylan'ı düşünerek yazdığı hatta ona bayağı saldırdığı bir parça var. A Simple Desultory Philippic e, or How I Was Robert McNamara'd Into Submission. Yani böyle gelişine söylenmiş basit bir sözlü saldırı veya nasıl kolum bükülüp e, itaate Robert McNamara'landım. Artık daha, daha nasıl tercüme edilir bilmiyorum. Ee, bu, burada e, Paul Simon bayağı Bob Dylan gibi söylüyor parçayı. Hatta parçanın e, ilerleyen noktalarında bir yerde diyor ki bir adamın teki vardı. Beyni o kadar küçüktü ki e, hiçbir şey düşünemezdi. E, senin benim gibi değildi. Hiç şiir filan da şiirden de anlamazdı. E, öyle bir adamdı ki buna Dylan dediğin zaman Dylan Thomas'tan bahsettiğini düşünürdük. Dylan Thomas'tı her kimse işte o. E, bu adamın kültürü filan da yoktu son şeyi önce İngilizcesini söyleyeceğim. But it's alright ma, everybody must get stoned. Yani burada artık daha ne desin adam It's Alright Ma bir Bob Dylan parçası Everybody Must Get Stoned Bob Dylan'ın en ünlü şarkılarından bir tanesinin e, en ünlü dizesi. Dolayısıyla hani adamın kültürü de yoktu ama anne sen boş ver herkes kafayı bulmalı diye böyle gidiyor. Son parçanın son saniyelerinde dinlerseniz orada böyle bir bir şey vuruyor, bir şey tık ediyor. Ah I lost my harmonica Albert diye. Ağzımızı kamu kaybettim Albert diye. Albert belli ki o günlerdeki Bob Dylan'ın menajeri Albert Grossman e, bayağı hani sanatsal sınırlar içinde tatlı şekilde hakaret ediyor diyelim. İsterseniz şimdi bu parçayı dinleyelim. Üstüne sonra konuşuruz. A Simple Desultory Philippic or How I Was Robert McNamara into Submission. I've been Norman Mailer, Maxwell Taylor. I've been John O'Hara, McNamara. I've been rolling stone and beetles till I'm blind. I've been iron randed, nearly branded a communist, cause I'm left-handed. That's the hand to use, well, never mind. I've been Phil Spectred, resurrected. I've been Lou Adler, Barry Sadler. Well, I paid all the dues I want to pay. And I learned the truth from Lenny Bruce. And all of my wealth won't buy me help, So I smoke a pint of tea a day. I am the man's brains are small. They couldn't think of nothing at all. Not the same as you and me. It doesn't take poetry. It's so unhip when you say Dylan. You think you're talking about Dylan Thomas, whoever he was. The man ain't got no culture. But it's alright, Ma. Everybody must get stoned. I've been Nick Jagger, been Silver Dagger. Andy Warhol, won't you please come home? I've been mother, father, aunt and uncle, been Roy, Hallett, and odd dog i I just discovered somebody's tapped my phone. Folk rock. I've lost my harmonica, Albert. Paul Simon'dan dinledik. Gelişine söylenmiş sözlü saldırı diyelim. Ee, bu arada da birazdan programımıza sözlü olarak da katılacak Mahir program ortağımız yazılı bize mesajlar atarak e, Paul Simon'ın çok kompleksi bir kişi olduğunu unutmayın diyor. E, Paul Simon Rolling Stone dergisine de hakikaten şöyle demiş. E, ben hep benzer yıllarda müzik yaptığımız için Dylan'ın arkasından ikinci olarak görülüyordum. Ee, ben de çünkü Dylan gibi Kolombiya'da e, çıkarttım plaklarımı. Ee, eğer Bob Dylan'ın müziği olmasaydı mesela ben The Sounds of Silence'ı yazmazdım. O şarkı olmazdı. Ee, ama e, işte ben kendi yolumu e, bulmaya çalıştım. Yıllar içinde sürekli bir Bob Dylan e, mukayesesi yapılması da aslında çok can sıkıcıydı benim için. Çünkü benim problemlerimden bir tanesi şu benim e, şarkı söylerken ki sesim samimi bir ses çıkıyor. Halbuki e, bu şarkıda da ironik olmaya çalıştım ama aslında yapamıyorum da bunu. E, Bob Dylan bir şarkı söylediği zaman bunun hep iki anlamı vardır. Bir yandan size doğruyu söylemektedir, bir yandan da sizle alay etmektedir. E, halbuki ben ancak düz bir şekilde samimi söylüyorum diye böyle de bir beyanda bulmuş. Bunu da söylemiş olalım. Evet yani bu iki şahsiyet arasında çok fazla bir e, sevgi ilişkisi olduğu söylenemez. E, ikisi de aslında tabii kendi kuşaklarının en iyi müzisyenleri arasında e, Amerikan e, rock müziğinin e, çıkarttığı. Her halükarda biz albüme devam ediyoruz. Şimdi e, bu ikinci diskin A yüzündeki beşinci şarkıya e, sıra geldi. Bir Bob Dylan bestesi The Mighty Queen ya da Queen the Eskimo. ingenuity, man, a cup of me. Everybody's out there feeding the pigeons out on a limb. But when the queen the Eskimo gets here, the pigeon's gonna run to him. Well, come on without, come on with him. can recite them all. Tell me where it hurts you, honey, I'll tell you who to call. Nobody can get out and sleep, you know there's something on everybody's toe. When the Eskimo gets here, everybody's gonna wanna dough. The Mighty Queen Bob Dylan'dan dinledik. Ee, The Mighty Queen Bob Dylan'ın 1967-68 e, yılında e, The Band'le beraber Basement Tapes döneminde e, yapmış olduğu bir parça. Aslında bu albümde de en öne çıkan sağlam duran güzel parçalardan bir tanesi. Evet ve burada dinlediğimiz e, icrada 1969'daki Isle of Wight Festivali'nde e, kaydedilmiş. E, şimdi e, ikinci diskin A yüzündeki son şarkıya geldik. bu şarkının ardından ben yerimi Mahir'e bırakacağım. B yüzündeki şarkıları da e, Altuğ'a Mahir eşlik ederek sunacaklar ve böylece bu albüme sonsuza kadar veda etmiş olacağız. Ee, Self Portrait'in e, yayınlanmasından yalnızca 4 ay sonra yine 1970 senesinde New Morning diye başka bir albümle e, karşımıza gelecek Bob Dylan. E, daha beğenilen, daha değerli toplu bir albüm bu. Büyük ihtimalle bunu da haftaya çalmaya başlarız. Fakat şimdi altıncı ve son A yüzünün şarkısını dinleyelim. Budlow Bryant yazmış bu şarkıyı. Take me as I am or let me go. Why must you always try to make me over? Take me as I am, or let me go. White lilies never grow on stalks of clover. Take me as I am, or oh, let me go. You're trying to reshape me in a mold, in the image of someone you used to know. But I won't be a standing for an old love. Take me as I am, or oh, let me go. changed me ever since you've met me. Take me as I am, let me go. Let me go. If you cannot overlook my faults, forget me. Take me Yes, I am on. Let me go. You're trying to reshape me, in a mold, love. In the image of someone you used to know. That I won't be you're standing for an old love. Take me as I am, or oh, let me go. Take Me As I Am or Let Me Go gayet baygın bir şekilde yorumlanmış bir parça dinledik. Son derece Nashville sadasına uygun bir şekilde yorumlanmıştı. Bu arada da e, güveni kenara aldık. On numaralı formasıyla Mahir oyuna girdi. Mahir burada mısın? Hattayım abi. Hattasın. Hoş geldin. Hoş bulduk. E, bu Tuğla Kitap diye atıf yaptığımız kitap bu, bu parçayla ilgili yorum yaparken dayanamamış. Demiş ki ya e, Bob Dylan bu parçayı yaptığı aynı anda dünyada neler oluyordu, başka müzisyenler ne yapıyordu, şunlar oluyordu. Beatles Abbey Road'u e, çıkartmıştı. King Crimson In the Court of King, Crimson King'i, The Who Tommy albümünü, Velvet and Underground'u, Nick Drake Five Leaves Left'i, e, Led Zeppelin 1 ve 2'yi, Rolling Stones Let It Bleed'i ve pek çok kişi pek çok e, bomba müzikler yaparken işte Bob Dylan da bu parçayı söylemişti. Tuğla kitap bile bunu dediyse vardır e, bir hikmet. Çünkü çok e, aslen kibar, nazik bir kitap idi o. Evet. E, ama diyecek de zaten başka bir şey yok. Doğrudur. Biz de albümü bitirmek üzere çok hızlı gidemiyoruz ama e, bitirmek amacı içindeyiz. Saatlerimiz tam şu anda 21.30. 94.9 frekansından yayın yapan Açık Radyo'da Bob Dylan'ın 50 yılı aşan müzik serüveninin peşindeyiz. E, zamanlar değişirken ben Altuğ Güzeldere stüdyodayım. Güven Güzeldere telefondaydı. Telefondaki yerini Mahir Ilgaz'a devretti. Evet, e, o zaman bu 50 yılı aşan müzik serüveninin e, en kötü dönemlerinden bir tanesi bence e, naçizane Self Portrait albümü. Hızla, epey de uzun bir albüm, hızla tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Henüz 5 parça çalabildik programın yarısını etmişken. Önümüzdeki iki parçayı birbirine bağlayıp arka arkaya çalmayı öneriyorum. Tamamdır. Ne dersin? Tabii ki. Tamam. O zaman bir tanesi e, aslında bir Everly Brothers parçası. Gene sen Nashville Sadası demiştin bir önceki parça için. Bu da e, Nashville deyince ilk akla gelen isimlerden e, Everly Brothers'ın bir parçası Take a Message to Mary. 59'da sanıyorum yayınlanmış ilk olarak. E, bir sonraki parça ise It Hurts Me Too bir e, modern blues standardı diyebiliriz. O da e, ilk olarak 1940'larda e, kayıtları mevcut. Bunları arka arkaya girelim ne dersin? Tamam. Tamam o zaman. These are the words of a frontier lad who lost his love when he turned bad. Take a message to Mary, but don't tell her where. take a message to Mary. But don't say I'm in a jam. You can tell her that I had to see the world. Tell her that my ship set sail. You can say she'd better not wait for me. But don't tell her I'm in jail. Oh, don't tell her take a message to Mary. But don't tell her what I've done. Please don't mention the stagecoach and the shot from a careless gun. You can tell her that I had to change my plans and cancel out the wedding day. But please don't mention my loan. till my dying day. Take a message to Mary, but don't tell her all you know. My heart is aching for Mary Lord knows I miss her so. Just tell her that I went to Timbuktu. Tell her that I'm searching for gold. You can say she'd better find someone new to cherish. Yeah, baby, put your little hands in mine. I've got something to tell you. I know you're gonna change your mind when things go wrong, so wrong with you. It hurts me too. I want you, baby just to understand. I don't wanna be your boss, babe. I just wanna be your man. When things go wrong, something wrong with you. It hurts me too. Now when you go home you don't have to get along. Come back to me, baby. Where I live, that's where you belong. When things go wrong, something wrong with you. It hurts me too. baby, and you know that it's true. I wouldn't mistreat you, baby. Nothing in this world is like you. When things go wrong, so wrong with you. It hurts me too. Yes, when things go wrong, so wrong with you. it hurts me too. your little hand in mine. I got something to tell you, baby. I know that will change your mind when things go wrong. So wrong with you. Don't you know it? Don't you know it hurts me too? Bob Dylan'dan arka arkaya iki parça dinledik. İlk önce Take a Message to Mary. Bu, bu oldukça gereksiz bir şekilde Elvis Presley etkisiyle söylenmiş bir parça parçaydı. İkincisi de It Hurts Me Too. Um, bu, bu parça da e, ta kökü 1920'lere 30'lara dayanan bir parça. E, daha sonra Tamparet tarafından e, uyarlanmış e, bir e, blues parçası haline getirilmiş. E, sonra da aslında çok yorumlanmış bir parça. E, yorumlayanlar içinde Bill Big Bronzy, Elmore James, John Mayall, Grateful Dead, Eric Clapton kimi arasanız var. Bu, bu, bu ikinci parça biraz daha aslında ayakta duran ve e, dinlemesi en azından insana acı vermeyen bir parça diyeyim. Evet, e, <laughs> bunu da üzerine söyleyecek fazla bir şey yok. <laughs> ne yapalım? E, Self Portrait albümü biraz e, böyle bir albüm. E, içinden aslında hani senin de önceki programlarda söylediğin gibi çeksen bir kenara 10 tane el yüzü düzgün parça çıkıyor ama işte e, epey uzun ve e, çoğu zaman da gereksiz kayıtlardan oluşan bir e, albüm olmuş. Daha sonra 2013 senesinde Another Self Portrait adıyla çıkacak, Portrait adıyla çıkacak e, yeniden harmanlanmış albüm ise fena değil. Yani o dönemde iyi kayıtlarda yapılmamış değil. Aslında hem Dylan'ın hem de e, prodüktörün e, ciddi bir e, yargı hatası diyelim buna belki de. Evet. Şimdi e, playlistimizde artık sonlara yaklaşıyoruz. Bu programda Self Portrait'i tümüyle bırakıp artık önümüzdeki maçlara bakmak niyetimiz. 8 ve 9. parçalar Minstrel Boy ve She Belongs to Me. Minstrel Boy e, bir bu e, albüm için e, hazırlanmış bir parça. She Belongs to Me ise Bring It All Back Home albümünden e, erken dönemden bir kayıt ve Dylan'ın Self albümünde bunu sık sık yaptığını görüyoruz. E, en e, maalesef en kötü örneği de Like a Rolling Stone, like a Rolling Stone idi. She Belongs to Me de o kadar olmasa da epey kötü bir kendi parçasını yeniden yorumlama. E, senin ekleyeceğin bir şey var mı bunda? Evet birazcık <laughs> ruhsuz bir yorum gibi geliyor bana. Hani e, şey Roden dermiş ya meşhur Fransız heykeltıraş. Ben taşa baktığım zaman e, içindeki heykeli görürüm ve onun üstündeki fazlalıkları attığım zaman heykel çıkar ortaya. Burada da içinde güzel bir heykel var belki fakat o fazlalıklar aynen bırakılmış biraz öyle olmuş. E, şimdi isterseniz dinleyelim bu iki parçayı. Minstrel Boy ve She Belongs to Me. Who's gonna throw that minstrel boy a gonna let it down easy to save his soul. Oh, Licky's driving a long, long time. There he still sits on top of the hill. down easy to save his soul. Well, he deep in number, a heavy and tall. mighty mocking, but he's still such a heavy load beneath his boundaries. What more if I can tell? with all the his traveling, but I'm still on that road. Who's gonna throw that minstrel boy a coin? to save his soul. She's got everything she needs. She's an artist. She don't look bad. She's got everything she needs. She's an artist. She don't look bad. You take the dark out of the nighttime and turn the daytime black. You will start outstanding, proud to steal anything she sees. You will start outstanding, proud to steal anything she sees. But you will wind up peeking through her keyhole down. had no place to fall. She never stumbles, she got no place to fall. She's nobody's child, the law can't touch her at all. She wears an Egyptian ring, and it sparkles just before she speaks. sparkles before she speaks. She's a hypnotist collector. You are in one. 8 Haziran 1970 tarihinde çıkartmış olduğu çift plaklık bir albüm olan Self Portrait'i dinledik dinledik. Sonuna çok yaklaştık. Önümüzdeki sadece iki parçamız kaldı. Hadi hayırlısı. Evet. Ee, son iki parçamız Wigwam ve Alberta Number Two. Ee, zaten albümün ikinci parçası Alberta Number One'dı. Orada daha yavaş tempoda söylediği şarkıyı burada biraz daha yüksek tempolu söylüyor. E, Wigwam ise e, şey olarak kelime anlamı olarak e, Kuzey Amerika'daki e, yerlilerin kullandığı yuvarlak e, şey çadır, kızılderili çadırı ve de ee, Amerika'da ilk 40'a giremiyor parça. Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka, İsviçre, Singapur gibi yerlerde ilk 40'a giriyor listelerde. Amerika'da ancak 41. sıraya çıkıyor fakat e, easy listening yani ne diyelim asansör müziği e, listesinde 13 numaraya çıkıyor. E, bu da parçayı dinlerken arkadan böyle bir Paul Moria orkestrası hissinin gelmesini açıklıyor herhalde. Evet, e, hakikaten Self Portrait'in sonuna gelmek hepimiz için e, bayağı e, <laughs> zor oldu. yordu bizi, evet. E, yordu. Artık albümün son iki parçası e, yurtta ve dış temsilciliklerde kutlanacak sanıyorum bitirmek. Çalalım, çıkalım mı, ne yapalım? Dış temsilciliklerde durum biraz zor ama e, tamam yok yurtta kutlarız. E, tamam peki önce çalalım parçalarımızı sonra vedamızı ederiz. E, ilk önce Wigwam dinleyeceğiz sonra Alberta Number 2. your head Alberta, what's on your mind? Wigwam ve Alberta Number Two bu iki parçayı da dinledik. Böylece Bob Dylan'ın 24 parçalık e, Self Portrait, Öz Portre adlı albümünün tamamını dinlemiş bitirmiş olduk. Evet, büyük bir yük kalktı üstümüzden. Ee, gerçekten de Dylan'ın kariyerinin en parlak albümü sayılmazdı. İçinde fena olmayan parçalar olsa da artık e, önümüzdeki New Morning gibi e, nispeten daha başarılı albümlere doğru ilerleyeceğiz. Mutluyuz, kıvançlıyız. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Aynen. Aynen, evet. Saatlerimiz 21.56. Ee, Mahir Şakamaka bir programda 11 parça çalarak bütün zamanların... Ben de tam onu diyecektim. Hı, rekorunu... Rekor da kırdık. Evet. Evet, isteyince oluyormuş. <laughs> İstemeden, Artık bahanemiz kalmadı. İstemeden de oluyor. Bu, bu, bu bunun sebebi biraz yani bir daha olmasın diyelim 11 parça birden. Ee, evet. E, program destekçimiz e, sevgili dostum, arkadaşım Emre Öztun'a e, kendisi de Açık Radyo'nun sık sık e, destekçilerindendir. Emre'nin desteklerinin sürmesini e, bekliyoruz, rica ediyoruz, teşekkür ediyoruz. E, teknik masada Robi Tayar bize yardımcı oldu. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Evet, hoşçakalın diyorum. Evet, haftaya yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. zamanlar değişirken. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. I saw him leave and he says and he stops. One of us had better call up the cops.